بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وصل بسنته إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله mun tsaya karshen hadisi na hudu cikin wannan littafi alhadith rabi ko wanda yake magana dangane da wajibcin wato ainihin saka ruwa idan mutum ya abin nan ko wanke hannu ko istijmari da sauransu zuwa da karshe yau kuma za mu tashi hadisi na biyar alhadithul khamis حديث نبي الكتن جيدا حديثا وانا للتاج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يدري ثم يغتسل منه ولمسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنوب wannan shine hadisi na biyar an karbo daga Abu Hurairah Allah ya kare da adiri anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lalle manzon Allah tira da amincin Allah ya tabbata gare shi ya ce la yabulanna ahadukum kada dayanku yayi fitsari fil ma'i cikin ruwa wanda yake tsaye annabi ya fassara shi da cewa allazi la yajri wanda baya gudu ruwan da ke tsaye ruwan tafki ruwa na kududdufi ruwan da ke tare a wani rami wanda ba gudana yake ba ba tafiya yake ba annabi ya hana ɗaya daga cikin ku yace zai fitari cikin irin wannan ruwa thumma yaghtasilu minhu a wata riwaya thumma yaghtasilu fihi ko wace riwaya ce ta daga annabi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma ya ce zai yi wanka ciki ma'ana kada kuma ya yi wanka a cikin ruwa da yake gudana wanda ba ya tafiya sai da yake tsaye wanda ba ya tafiya abu biyu ke nan annabi ya hada abu na farko mutum ya yi fitsari a ruwan da yake tsaye wuri daya wanda ya gudana abu na biyu mutum ya ce zai yi wanka wannan wankan wani iri sai annabi kara bayani cikin hadisin musulun? لا يغتسل أحدكم في الماء da'i kada sayanku yi wanka cikin ruwan da yake tsaye wa huwa junubun alhalin mutumin na da janaba wato kina hadisin yana nuna hali dangane da al'amura guda biyu abu na farko shine hali game da game da yin fitsari cikin ruwan da baya gudana abu na biyu shine ne yin wankan janaba a ruwan da yake tsaye wanda baya gudana to sai mu dauki abu na farko hana mutum ya yi bawali cikin ruwan da yake tsaye wanda baya gudana wannan hani wani iri ne malamai suke maganganu guda biyu waɗansu suka ce hani ne na haram waɗansu suka ce hani ne na karhanci idan mun ɗauki ra'ayin da ke cewa hani ne na karhanci wato kenan inda mutum zai zo Yayi yi cikin ruwan da yake tsaye baya gudana tabbas ya saba ma annabi kuma akwai zunubi a kansa sai in ya yi istighfari ko waɗansu ayyuka da cikin ayyukan da ke kan kare zunubi ne sannan ba za a kama shi da wannan ba amma matuƙar ya wannan to yana da ke wanda suka ce ruhi ne idan mutum ya yi ba zunubi a kansa sai dai bai kyauta ba to cikin waɗannan ra'ayoyi guda biyu ra'ayi mafi karfi shi ne ra'ayin da ke nuna haram tunda ka'ida idan annabi ya yi hani akan dauki hali ne kan haram sai in an samu wata tarina da za ta nuna ba haramci ake nufi ba karhanci hanci. fi nahi shine at-tahrim wa la yusaru ila al-karahati illa bi dalilin yadullu ala dhalik ba a cewa ai wannan hani abin da yake nuna wa karhanci sai fa in muna da wani dalili ko wata tarina ta zahiri da ta kautar daga hanin daga haramci zuwa karhanci wannan shine sakamakon da zamu samu to baya da haka to menene hukuncin ruwan da gaji an ce da kana bo shi ko to idan aka da an yi bai matsayin wannan ruwa yanzu da ruwa a tsaye a garuri guda damuna ta sauka an yi ruwa ya zo ya kalli katin rami din da baya gudana wani ya zo ya yi suna ciki me ya matsayin wannan ruwa da aka riga aka yi tsari a ciki to wannan ita ce matsala ta biyu cikin muhimman matsaloli da malamai ke tattaunawa kan su dangane da wannan to sai malamai suka yi kamar haka suka ce na farko dai makallo wannan ruwa mu gani shin yana da yawa ko kaɗan ne mu ɗauke shi kan cewa ruwa ne mai yawa suka ce idan ruwa ne mai yawa sai wani ya zo ya yi kowani a cikinsa wannan mawalin baya haifar da kasancewar ruwan ya zama najasa bai zama jisa ba kun fahimta da kyau wanda bai zama jisa ba wani ya zo zai fi ba ya yi alwala wani ya zo zai fi ba ya yi wanka da shi ya halatta ko ga halatta ba ya halatta ko da ko an yi bota tun da bai riga mai zama najasa ba suka ce idan ko ruwan ya zama kaɗan baya da yawa sai kuma wani ya zo ya bota kila inda za a tara ruwan gaba ɗaya bai kai drum ɗaya ba ma'ana ruwa da na zamana ya ruwa wajen amma bai taru da yawa ba ka sa akwai ruwa ke da ruwa ɗan kaɗan ba ya yawa kila da kai drum ɗaya ba sai wani yanzu zai wuce gefen hanyar sai kogi wannan ruwa zai matsayin sa sai waɗansu suka ce matuƙar kaɗan ne ba mai yawa ba ko yin fitsari cikinsa na haifar da ruwan ya zama da jasa tun da ku ya zama da jasa ba zai halatta ba kai halwa da shi ko wanka wasu suka ce a'a ko da kaɗan ɗin ne ba abin da ya kamata mu lura shi ne wajen da aka yi ciki ya canza ruwan da fuskar launi ko ɗanɗano ko ba ko bai canza shi ba in ya canza shi ta ɗaya daga cikin hanyoyin nan guda uku ruwa ya zama da jisa in ko bai canza shi ba to bai zama da jisa ba ko bai ta ku shi dai mai yawa sun ne ta cewa ba na jinsa bane ba dan mutum ya yi bawa bibiya a waje daya su waɗansu malaman da suka hau kujerun naki suka ce annabi ya hana a yi bawa bibiya to da zaran an yi bawa cikin ruwan nan to yin bawalin na zagar da na najasar ruwan ko kaɗan ne ko mai yawa ne ko ma wani ne mutum ya yi bawali ba ruwanmu ba ma jirin mutum ya canza launi ya canza ɗanɗano ya canza take ba ya yi bawali ce ba ya zama najasa wadannan duk suna cikin maganganu da malamai ke tattaunawa a kai dangane da wannan hadisi amma gaskiyar al'amari idan muka lura da sauran dalilai da waɗansu alamomi na shari'a da waɗansu alam da waɗansu dalilan daban da ba wannan hadisin ba za mu iya cewa shi ruwan nan da ake bawali a ciki matukar bawalin nan bai canza ɗanɗanansa ba bai canza kakensa ba bai canja wato ainihin launinsa ba canja wa mai rinjaye ruwan yana nan a matsayin sa da lita in ko ya canja to shi da ya zama in bai canja ba yana a matsayin sa na mai farki in ko ya canja to ya zama mai kenan ya zama da lita daga cikin abin da zamu iya kafa hujja da shi hadisin zikru budaa wata rijiya ce tsohuwar rijiya cikin garin Madina wani lokaci idan ana cikin wadatar ruwa mutane sai su watsar da ita ba su amfani da ita ba za su yi ruwan cikin ta saboda ruwa ya riga ya wadata a jiki to lokacin da aka yi mata aka watsar da ita ba amfani da ita sai ta zanto wurin jefa shara domin ya mutu sai a ɗauka a jefa akwai ta mutu sai a ɗauka a jefa a wannan rijiyar idan mata suka gama jinin al'ada sun man da suke amfani da shi wajen jinin al'ada duk sun su jefa cikin wannan rijiyar to ana nan kuma sai a jika wahalar ruwa to ita kuma ruwan da baya kafewa sai ko mutane su dawo suna bukatuwa zuwa da mai ruwanta sai kuma su rinka dauka suna alwala da shi kuma annabi yana zuwa kun fahimta da kyau me yasa sai suka ce saboda ruwan na da yawa na jifar da aka jefa a cikin kila ta su lokaci har ta zama ya ta zama ba da duka ba ko Allah kan da ko da akwai sauranta ba ta yi tasiri mai karfi ta yadda za ta canza ɗanɗanansa ko launinsa ko shakensa ba da haka sai ya zanto ana yin alwala da shi da wanka Allah ya nama sallallahu alaihi kun bai tona magana da kyau don haka duk ruwan da aka yi bawali cikin wanda yake tsaye kafin mutum ya bawali za mu ce annabi ya hana karkai sai dan yi fa ruwa ya zama da kasa yake da cewa komar da ku ga maganganun da wanda malamai suke kawo wani cikin maganganun da ake kawo da cikin wannan to zai mu je maganar wanka annabi ya ce kar da yi daga cikin ku yi wanka la yastasil ahadukum fil ma'i da'im A hadisi farko la yaqulan ahadukum fil ma'i da'im alladhi la yajri thumma yastasil minhu A wata riwaya thumma yastasil fihi thumma yastasil minhu kai ce zai wanka minhu daga gare shi ko sun bai yaktasilu fihi ko ce zai wanka cikinsa idan aka dauki ruwayan sun da yaktasilu fihi wato abin da wannan ke nufi mutum ya tsaya a bakin ruwan da daga ba ya rinka ɗebo ruwan ya zubawa a cikinsa, shi annabi ya hana idan aka dauki ruwayan sun da yaktasilu fihi mutum ya tsalle ya fada cikin ruwa ya zai shi ya fito shi annabi ya hana to kowace ruwaya ta inganta annabi ya hana wannan kan kuma ya hana wannan sallallahu alaihi wasallam wato matukar ruwa na da rauni guda ba a yadda muka kai wanka kawai wankan nan za ka yi kaya ne bai tsallaka fada ciki bai kurmuwa kawai wankan nan da gaje ne za ka sa kana taibowa kana wasa a jikinka na jikinka na komawa ciki duk an hana ka saboda wannan ruwaya guda biyu shi ne ibn hajar ke cewa riwayan minhu tana hana mutum ya ɗebo ruwan ya kamfata hakikatan kuma tana hana al'ilmin masu fi cikin bafa yadda aka riwayar fi tana hana mutum ya al'ilmin ma yanzu zai cikin ruwan ta hanyar nasi kuma tana hana ya ɗeba ya zuba cikin su daga gefe cikin bafa da aka kowace riwaya tana taimaka ya wata kuma sun bayar da fa'ida guda an hana mutum ya wanka cikin ruwan da yake ne sai me za ka yi idan kana da bukatar wannan ruwan sai ka diba cikin bokiti sai ka tafi can gefe sai da wanda ke zai cikin ba zai koma can ba wannan shi ne koyarwar asirin musulunci amma da ka shiga ciki a halaka ka tsaya da dubu kana diba yana bada ciki kuma an halaka ka duba tsarin asirin musulunci saboda me yau da gobe an mutane na ba wani cikin wannan ruwa ba wani zai taru har yayi yawa kaga sai a hana mutane amfanuwa da ruwa wanda ruwa an yau da gobe in mutane na wanka a ciki in aka rasa abin sha kaga ka zo ka ji ga wannan wanka a ciki zaka ji akwai kamar zaka ɗebo wannan ruwa ka sha shi ne shari'a dan a taskance ruwa a matsayin su da shi da ana kara gurbata dan Allah ka duba ruwa wanda duniya ba abin da yake ruwa yawa in ban da kiska da ruwa me yake na abu menene wadannan babban guda biyu yawa a duniya kiska da ruwa saboda dukkan makhlukat suna bukatuwar musamman ruwa ma min wa khaluqin illa huwa mutanzil ba duk halitta na bukatar ruwa amma duk da alhamsa da yawan sa in ya taru a wuri arziki ne kafa kafa ake da shi ba a san alala ta ba a san ai hawa bazuranci to kai tsammanin ka ubangijin da ya haramta hawa bazuranci da ruwa zai ya kyale a yawan bazuranci da dukiya zai kyale a yawan bazuranci da zinariya ko azurfa ko ta gulla ko dukkan wani majini ne ba da ga an mai arama ce kana wasu barki ne kuma yin wannan wanka a cikin ruwan da yake tare mutane na bukata dabbobi na bukata yau da gobe wannan ya zo ya wannan ya zo ya kila wancan illa zai ta kalau wanda ba lafiya ta kalau ba kila wannan injin da ba kwari ko daya wanda jikin da kuraje da karuwa da kirki jikin sa akwai miki ya ji rauni jini na fita jinin nan idan ya shiga cikin wannan ruwa jinin na dauke da kwayar cuta wani ya zo ya sauka ya sha ko dabba ta sha ya zai faru sai cuta ta yi saurin yaduwa a tsakanin jama'a to dan musulunci ya riga rigakafi sai ya riga ya tafi wannan kofar tun hakan wato kenan ko da addinin mu muka bi za mu samu rayuwa mai inganci za mu samu tsafta za mu samu kiwon lafiya amma rikin fahimtar addinin murjahid da sa shi sa sai ya tutuka su rinka saurin yaduwa a tsakanin saboda hanyoyin da addini ya je soke kabara yaduwar su mun jahilce su mun bar kofofin abu da mutum shi sai da addini ya soke ina ba na kuma ita da yanzu ne ke nan an hana mutum ya yi wanka a cikin ruwan da ke da rauni guda haka annabi ce kar mutum ya kuskure ya wanka cikin ruwan da ke tare wuri guda haka annabi ya faɗa sallallahu haka kar mutum ya bauli cikin ruwan da ke tare wuri guda sai dai ya ba cikin jini da guda ya je kayan ka to idan aka riga aka yi wankan ba yin wanka a cikin wannan ruwa din yana mayar da ruwan ya zama da kasa sai waɗansu suka ce idan wankan ba na janaba ba ne ba ruwan bai zama da jisa ba in wankan na janaba ne ruwan ya zama da jasa amma zan ce mafi inganci ko wankan janaba ne ko ba na janaba ba ne ba yin wanka cikin ruwa baya mai da ruwan ya zama da jasa sai dai shari'a ta hana ka yi a ciki don saboda kada waɗansu su suna da bukatar ruwan wajen sha ko shayar da dabbobinsu ya an ga kana wanka a cikin wanki ne wanka a cikin wanki ne wanka a ciki to wannan zai haifar da mutane su kyamaci ruwan ya za har da musu yin amfani da shi saboda kai wanka ciki ko mace saboda hikimomin da a yadda nan za su iya bayyana idan mutum na da cutuka a jikinsa akwai cuta da suke saurin yaduwa musamman ta hanyar ruwansa musamman ta hanyar dukkan wani sanyin abu da mutum zai sha to wannan idan mutum zai wanka a wannan ruwan duk jikinsa da kyamfi shi jikinsa da kwarji duk jikinsa da karuwa ko da maruru ko ya ji ciwo jini na zuba jiki ya zuba da jininsa a ciki wanda hanya ce da zai yada cuta tsakanin jama'a sai musulunci ya zo shi da farko wannan kaɗan kenan daga cikin ma'anonin da za mu iya fahimta karkashin wannan hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yaqulanna ahadukum fil ma'i shay'in alladhi la yadri thumma yastaghfiru minhu kofi a ruwayar muslim لا يشرب أحدكم في الماء الدائم وهو جنوب النبي صلى الله عليه وسلم يا حرم سامك يوم وانت تجيرو اللي في فيه الحال انك لا تجنبه النبي يحنى والنا الحديث الثالث أكلمه الثالث كينا الحديث الثالث حديث كينا كده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله تبعا ولمسلم أولاهن بالتراب وله في حديث عبد الله بن مغفل أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا ولد الكلب في الإناء فاغسلوه تبعا وأكلوه الثامنة بالتراب an karbo hadisi daga Abu Hurairah Allah ya kare ta adare yace manzo Allah ya da mutum Allah da mutum da shi da iyalan gidansa ya idza shariba idza shariba al-kalbu في بلاد أهلكم فليسره سبعا أو رواية إذا ولغ أي مكوي شريبا يجي إذا شرب الكلب في بلاد أهلكم إذا كذي يجاروا cikin kokon daya daga cikin ku cikin bokitin daya daga cikin ku kamar yadda muka faɗa jiya al-ilahi ne mazubin ruwa abinda ake zuba ruwa sawa'un daya kasko kore wanda aka yi da kasa kwariya ce ko mataki ne ko jit ne ko roba ce al dukkan abin da ake zuba ruwa a cikin amfani ne wa da gobe to sai da ya zo ya koma baki ciki ya ta annabi bai kwalle cikin musamman duk wanda kare ya tsoma baki cikin bokitinsa ko cikin kofinsa ko kwaryarsa ko daren da yake wanka da shi har ya ciye mutsa ba ya wanke wannan bokitin har so bakwai wani musulmi a riwayar musulmi ne ko lamun da bisra wankin farko cikin bakwai din nan ya sa kasa wani hufi ya ne da abdullahi bin muzaffal haka musulmi ya ruwaito cikin hadisin abdullahi bin muzaffal أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال فدعا الله da muke Allah tabbata da shi da iyalan gidansa ya ce idza walaga al-kalb idan kare ya sanya harki domin abin da ake nufi da alwulu kenan wato ainihin ya sanya harshensa a cikin ruwa yadda kare ke yi kenan sai ya sa harshe ya karkata shi haka wani lokacin ya sha wani lokacin bai sha ba matukar ya tsoma harshensa cikin bokitin da akwai ruwa ciki sawabin ruwa ne sawabin dukkan wani dangin abin da ne ba ruwa ba kalin ya so ma'azarsa ya karkata ko ya ja ko bai ja ba hukuncin da annabi ya ambata cikin wani hadisi ya tabbata cewa sai ka wanke wannan goki da hasso bakwai kuma wankin farko ka sanya kasa baya da haka abin nan da kare ya sa hanci a ciki za ka zubar da shi ba za ka yi amfani da shi ba kuna fahimtar wannan da kyau mutum zai zubar da shi ba zai amfani da shi ba da sai ka isa wa naga wato shi ne alwalo su sanya harshen sai karkata shi ko da bai ba annabi ya ce tafsiru saban wanki hasu bakwai ya ga ma'anar tafsiru ko fi'il Ku wanki shi hasu bakwai wa asiruhu sani na tafitura wanki na takwas ku sanya masa wato ainihin kasa a ciki to a nan wurin da yake wa asiru husna ne ta wato gidan nan a tuna da auki gina tabbas sannan na biyu ya nuna cewa a ina ne zai mu sanya kasa a wanke farko ko a nakan titina a nakan ji a wannan ruwa ya mun nakan titina hadisin da zuwa ce hula wannan amma ne ke wa asiru husna ne na ta surabu wanki na tabbas ko shi kusan yadin nan rujin malamai ke cewa waɗannan hadisai ko waɗannan riwayoyi guda biyu riwaya mai linjayi al من min abin da dai aka haddace ne dai shi ne cewa wanki bakwai a yi kuma wanki na farko za a sanya kasa wanki bakwai za yi wanki na farko za a sanya kasa يا bai da kyau da zaran kare ya so ma a cikin wannan hukunci ya abin da to kaga anan gurin za wasu kaloli da dama farko ne yayin da kare ya sanya har jarza ko ya ja abu ko bai ja ba cikin dukkan wani abu na ruwa ya sanya jarza ciki to wannan ruwan gaba sa ya zama na jisa tun da ko ya zama na jisa za mu yi lura da shi za mu yi wanka da shi za mu zubar da wannan ruwa ne gaba ɗaya. tun da ko za mu zubar da ka gaba da ya zama da jisa kenan a nan gurin yayin da dare zo ba ya cikin buki ba ruwan mu da cewa wannan ruwan launin sa ko dan kanan sa ya canza ko bai canza ba ko na harshen kai ya gadar da wannan ruwa ya zama da gaske a nan gurin ba a kallon canjawa ta fuskar launi ko dan kanan ko shi saboda me saboda yawo na bakin kare yawo da ke suna daga bakin mutum nan na jasa ce mukallaza najasa ce mai karfi wadda ta tsara sauran najasa ta fi mawali ta fi bayan gida tsantsar najasa domin da mawali da bayan gida da aka ce kawai kawai kawai wato kai kawai ke yabu da yi ba shi ko bakwai ba amma wannan ko bakwai ko bakwai din da wani ya sai na farko kan zaka ba wannan ya nuna mai kenan sahara ce mukallala a da jasa ne mugallaza da jasa ce wanda suke girman ya kai girma wanda sarwa ko bude wa zakar ba sai kafa su bakwai dogon ko bude wa zakar ba sai kan na farko ka ta wajen sun ne kazan nan menene ke fiye sa duk yadda kai yayi yamma dai ka ɗebi ruwa ka sa cikin kasa din dan ka kuma ka san sannan ka diba ka sa cikin bokitin ka dirza ka dirza ka dirza wannan yayi domin kuma ka ɗebi ƙasar, ka sa cikin bukiti sannan ka bi da ruwa bi da lantan jika sannan ka dinga ka dinga duk wanda ke yi yayi ko dai ka sanya ƙasa a wajen ku to shi ne suke cewa idan ya amfani da wani sinadari da ba ta saba ba in yi amfani da wani sinadari wani chemical daga cikin ababen da ka iya fitar da shi misalin yi amfani da farazon ko dukkan wani abin da za a fitar da shi ko in samu soso da sabulu in sa in samu hobo in sa in samu wani abu ne wanda zai iya fitar da datti ba kasa ba ya halatta ko bai halatta ba zai zama a madadin kasa ko ba zai zama a madadin ta ba maganganu guda biyu waɗansu malamai suna ganin zai wadata Ƙasa sun nan da duka suke gudanarwa in ka fito ne in ka amfani da jiki ke nan to ji aso ake duke ranar da najasa da mai bukata a gudun da najasa ta kowace irin amma ibn da kake shi yake cewa ko alama sai ka sanya kaza ya sanar da hadisin annabi sai a sanya kaza yace idan muka ba da certificate da lafiyi na cewa wani sa sabulu wani sa furzon za a waye gari wata rana ba mai sanya kaza an rusa hadisin annabi da sabulu saboda haka lalle na sai a kan gaba da annabi ya sa kaza sallallahu alaihi wasallam suka ce dukkan istinbabi idan hada ala an-nafs bil ibtal fa huwa mardud كل استنباط عاد على الاستنباط عاد على النفس بالإبطال وهو مردود dukkan wata ma'ana da za ka kalato ta wajen nasi in wannan ma'anar za ta sa nan yau da gobe yau da gobe har a manta da nasu to a jefa da wannan ma'ana a rike nasu ka rubo idan ka ce mutane duk abin da kusa da shi kai amfani da shi ke nan ba zai kasa ba me ne faru wannan wata rana ma sai a zo jikokin jikokin mu ma sun manta da cewa kasa a gaji. saboda ga kai sun kusa da shi nan da yawa farazon ne wane ne wane ne duk ita amfani kaga nan sanadi sun kuma ya sha wahala to sai a kiyaye da wadannan ali kenan kasa za a sa kuma da cikin likitocin musulmi na wannan zamani masu bincike sun gano cewa da fitar da dante da kasa ke yi ya fi dukkan wani dangin sinadarin fitar da dante duk abin da nasi makalkali a ciki ba abin da ke fitar da shi sama da dantan ya kaza da lalayi ka dirza ka dirza ya fitar da shi sama da komai sannan kuma suka gano cewa lalle bakin ka ne da nan yawunsa yana dauke da waɗansu kwayoyin cuta waɗanda ake saurin ɗauka sannan bayan haka waɗanda suke saurin yaduwa cikin jama'a sannan bayan haka waɗanda suke albarkaka dan da suke lalata cikin dan adam wanda kafin ai magani mutum ya ka kwatanta dukkan wanda kare shi idan an kare zuwa wani lokaci ai shi wajen da yake bukata kafin ya samu yana da wahala sama da kowa saboda mai lokacin da yake je ka ya wuce da ya haɗu da jinin ka ai ka kafin, ka gudu yake ne wanda ya fi kowane yin da da sai. ko da da mutum ne ka wannan na bakin kalma to ka ga hikimar musulunci wani addini kake da shi wanda ya wannan jalibin amma ka duba arna turawa yadda suke idan mutum ya zaɓi da zai dauko kare ya kwana da ya kwana da shi a gidansa suna cin abinci a kwano da yake da kare kaga ya zama dabba bai sani ba أولئك كالأنعام وهم أضل أولئك هم الغافلون إنهم إلا كالأنعام وهم أضل سبيلا sai mutum ya tara dukiya bai tsari yawa jere bai tsari da ita sai ya je kotu kawai ya ce a sai da ke ce ko da ya mutu wannan dutse ya sa bai wa karansa ko a bai wa bayyansa ka ga suna da dangantaka tsakanin shi da kare ke sa a bar masa gado إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا to abin da Qur'ani ya faɗa sai ka ga ma'anarsa na bayyana yau da gobe a zahiri bai sama maki ya aka abu ke faruwa to sai kuma malamai suke tattaunawa wani irin gare ne wannan nasi ya tafi kowane gare ko kuma waɗansu da muka kwanda wasu saboda addinin musulunci ya ji izini mutum ya ɗauki kare ya ajiye don karen ya masa daji ko don ka yi farauta da kara ko bai tuna da kyau to idan ya zanto an ba ka izinin ɗaukan kare domin farauta ko wajen yi masa gadi kamar yadda nassin hadisi yana daga annabi sallallahu alaihi wa sallam to kaga wannan kalan yana da yana gidan ka kenan za a rinka mu'amala da yau da gobe idan aka ce in lokacin da ya sanya baki cikin bokiti ko wani abu sai an wanke so bakwai to wannan sai zan so akwai kira mazantawa da shi wannan mai kara wannan yana cikin wanke kwariya ko bokiti su nawa to bakwai kula mun da wannan matsantawar kuma shari'a ta riga ta kore ta Allah ce wa ma ja'ala alaikum fi dinin min harajin millati abikum ibrahim yurid Allah fikum al-yusra wa la yurid bikum al-usra da haka sai wadansu malamai suka ce duba duba da sauran dalilai da ke nuna cewa musulunci bai zo ba dan ya matsanta kuma in muka ce kowane ma'abucin ka ne da aka yi wa izinin ajiye ka ne gidansa dan farauta irin dan musulunci ko dan gadi kowane ne zai kare ya sa masa baki cikin mutum da ya wanda zo bakwai ko akwai matantawar ma wannan mutunta kuma a ce ba bisa addini to tun da ko haka ne sai yi amfani da wannan mu dauki wannan hadisin amul maksus hadisi ne am amma da kalabu tafsir da kalabu tafsir duk wanda aka wa zanin aje ke da gidan da wannan hukunci ba ne haka take amma a ka'ida wannan ba wani tafsiri cikin wannan wanda yake jihadi ne lamba da a kaida ba wani tafi da annabi ya ce idza wa nazal kalbu fi ilahi ahadikum ya san kula da jiya gidan kuma an ya san ba a ba ku yin ruku a jiya gida ba sai ne sai da dalili guda biyu ko yi maka gadi ko ke farauta yayin da ba gadi ba zai maka ba farauta ba dama ai da ya ta gadi a gida da lafiya ko mama bai ba ka bane ba in dai ba tsari zai ma ba ba da zai mutu ba ai bai ma halatta ka ajiye ta a gidan ka maballan lantara ba har ya samu ma ba shi cikin goyi da ka a je ma waɗanda an taɓa ce magana su ne waɗanda aka wawa kan su ne za su ma'amala da shi su ne har su ne samu damar su wa mutu ba ke in ba haka wani ya ɗaga da shi kuma wannan ke nuna mana a cikin cikin dabbobi yana cikin kankantacciyar dabba yana cikin dabba mai daraja ta kasa kuma nan gurin za ka gane munin da malami ke samun kansa a ciki in bai yi aiki da iliminsa ba in bai tunayi mutane kan gaskiya ba sai yadda Allah ya masa ya mutunta shi da kare karshen ci bai ke amma masaluhu ka masalin kalb in tahmil alayhi yalhas aw tatruku yalhas ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون sai shi ka ne saboda kaskancin da gashi idan ya sa baki ma cikin abu ya wanke su ko wanke farko a kaza saboda kaskancin sa kuma annabi ma ya hana cin kudin sa haramun ne ka kama kare ka biya ko kai da aka ce ya halatta ne farauta haramun ne ka biyi sai ya amma ka ji kyauta ji kenan in ka zo zuwa yajin Allah ne kenan za ku yi daya ya zama haramu dan da yaron da suka yi fa an gane ku to da haka dai wannan ne amfanin kawo wannan hadisi cikin babu sahara a ne idan ya so shi cikin ruwa wannan ruwa ya zama da suka za a zubar da shi sawabin wannan da ya canja dan karar da ya canja ko bai canja ba ba ruwan mu da canjawa ko rikin ta so mu baki kadai ya gadar da wannan ruwa ya zama da duka sai a zubar da shi ba dan komai ba saboda yawon bakinsa na dauke da kwayoyin cuta masu illar gaske dan saboda haka tafi ne sai maza a zubar da shi dan a samu tsafta kaga komai na mu da musulunci sai ka koyi tsafta a ciki rabani wanda ba musulmi ba ya rabuwa da irin wannan koyarwa ba ya rabuwa da irin wannan koyarwa da annabi sallallahu alaihi wasallam الحديث السابع عن عمران مولى عثمان بن عفان أنه رأى رأى عثمان دعا بوضوء فأفرغ على يديه من جنائه فغسلهما ثلاث مرات ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنجد واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى الجرفتين ثلاثا ثم مسح برأسه ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم توضأ نحو وضوء نحو وضوئي هذا وقال من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيه ما نقرأ غفر الله له ما تقدم من ربي حديث لفظي عن عمران عن كلمة عمران مولى عثمان ابن عفان وانت كان تسمى وعلينا عثمان ابن عفان لفظ مولى على انفريد في جهال الهدف على انفريد في رغم الهدف ana amfani da shi da dan babbanka kamar dan wan mahaifinka ko dan kanin mahaifinka don ana ce masa maula maula kuma ya ɗauka ma'anar mataimaki annabi ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى له يعني الله تعالى ناصر الذين كفروا والكفار لا ناصر له an karbo daga Umran Maula Uthman bin Affan wanda bawa ne da tace shi umratin ga Usman ibn Affan annahu ra'a Usman shi umran ya ga Usman ibn Affan da abi wudu'in yi kira da akawo masa ruwan alwala alwudu ruwa wawul fata ruwan alwala inda za a yi gwamma a ce alwudu ya zama ita alwalar kanta kamar da ya ce a sahur abinda ake sarki da shi إلا ما يظن عليها الظهور يعني مستيسر جدا هم يعرفوا هذا هو النبراد يجي فهول أنا وزن فهول جيري أنا وزنه اسم للآلة إذا هذه الفهول أنا وزن الفهول كما يظن هو مزلم اسم للآلة كما قاعدة نأتي بك ومن قال الحكيم وزوانا أفان جهاز الوضوء يأتي أكاومة الوان ألوانا الوضوء بيوه وان فتاكنا جهاز الوضوء فأفرغ على يديه بالسلاح sai ya karkato buɗe ruwan ko gwangwanin ruwan ala ya dai bitan hannayensa guda biyu ne guda biyu daga cikin kofar da yake alwalar ma'ana yayin da aka kawo ruwan kofar abin na buɗe ba za ka sa hannunka ba ciki ka ɗebo ruwan sai ne ka karkato akan hannayensa guda biyu ba zan da zama ba salata farla ya wanke su ko uku kun ga nan, wajen alwala ake sufranta mana yadda za a yi ثم هدف ليمينه في الوضوء bayan ya wanke hannayensa guda biyu da uku sai ya fitar da hannunsa na dama fil wudu cikin ruwan alwala din thumma tamadmada wajen jika wasansa sannan sai ya kurkure bakinsa sannan ya tafi ruwa ya kuma fiyaci bai faɗi so nawa bane ba a hadisin gaba za mu ga ko so nawa ne dan hadisan wani na kara wani bayani bayan ya shaka ruwa ya kurkure baki sun magasala wajahu sannan sai ya wanke fuskarsa salatan so uku wa yadayhi ila al-mirfaqaini sai kuma ya wanke hannayensa biyu zuwa mirfaq gwiwar hannu nan kenan mirfaq har so uku ثم مسح برأسه sannan ya shafi kansa sun maza da kin bai faɗi yadda ya shafi kan ba wani irin ta ba dukan kai ko wani bangare hadisi na gaba shi ma zai kara bayani sun maza da kin jari ne sannan sai ya wanke kowace ɗaya cikin kafafunsa ya fara da suna masa na hagu talatan kowace ko uku sun makala sannan sai ya ce رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ناك النبي Yana da mutum Allah da mutum da da iyalan gidansa tawadda yayi alwala nahwa wudu'i hada irin wannan alwalan tawa a wajen riwayan cewa misla wudu'i hada daidai da wannan alwalan idan an ce nahwa kwatan kwacin alwalar ko da ba ita ba ne kusa da ita amma da an ce zikin daidai wa daidai da ita ban kara ba bai rike ba kan abin da yi shi yasa ibnu hajar ke cewa na hawo dinnan wanda yake doka ma'anar at-tajabu la yadullu ala al-misliyya a nan gurin za mu dauke shi akan al-misliyya min ba da majazi majazi lafzi kenan misliyya ce tamaman irin yadda yake annabi yayi haka yi ba kari ba da wa kana bayan annabi yayi sai yace man tawadda nahwa wudu'i hada wanda ya alwala irin alwalan nan tawa ثم صلى ركعتين sannan ya salla rakawoyi guda biyu Na yi la yuhaddithu fihi ma nafsahu bai yi zancen zuci ba cikin غفر الله له ما تقدم من ذنبه الله zai gafarta masa abin da ya gabata na zurbansa qalu shi? duk wanda ke zama mai tafi yin yi irin wannan alwala ta annabi yi sallah raka abi na tira kar yi zancen zuci na duniya sai da abin da ya tafi lahira wata aljanna hisabi sirati kamai Karka ka kasuwa karka ka tuno karka kar ka kwatano ko Lagos ko Abuja sai dai kawai ka tuna lahira da zai ke faruwa a can in kai wannan tun daga farkon sallah har karshe baka tana duniya ba sai lahira annabi ya ce za ga maka ba abin da yake da gurbin ka ka duba da shi to wannan hadisi abin da ke korowa na da yawa amma dai mu bi wannan hadisin da gaba sannan sai ne magana a kan su gaba daya kuma yana da kyau dan abin da wannan hadisin ya bari na gaba ne kawo mana al hadithu tsani an amri bin yahya al mazini قال شهدت عمرو بن ابي الحسن سال عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه واله وسلم فدعا بثور مما فتوضا له وضوء النبي صلى الله عليه واله وسلم فاصبح على يديه من الثور غسل يديه ثلاثا ثم ادخل يده في الثور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا في ثلاث غرفات mun كان karin da baba wannan hadisi wannan sa salatan a في ثلاث غرفات ونزل لفائدة ثم أدخل يده في الجوي وغسل وجهه ثلاثا ثم أدخل يديه فغسلهما مرتين إلى المرفقين ثم أدخل يديه فمسح بهما رأسه وأقبل بهما وأدبر مرة واحدة ثم غسل رجليه وفي رواية بدأ بمقدم رأسه حتى ذاب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه وفي رواية أتانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخرجنا له ماء في دور من صفر متفق عليه الدور شبه في إلى الآية كما أولته الآية وامسه برؤوسكم عن عمرو بن يحيى an karɓo wannan hadisi daga wanda ake kira Amr bin Yahya al-Mazdi an hadisi shi kuma ya daga baban sa Yahya din kare yahisu Amr bin Abdul Hasan haka Amr ibn Abdul Hasan قال عبد الله بن زيد يا تبدي عبد الله بن زيد wato mutumin nan da ya mafarki dangane da hadisin da yake koyi da lafazin kiran sallah قال عبد الله بن زيد في أمر بن هذا بن أبي الحسن ياسر لعبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم dangane da alwalar annabi yake kai da sahabi ko kuka rayu da annabi da tsawo menene yaya annabi alwala ko ya mana da gani yayi Abdullahi ibn Zayd fada abi kawur yamma sai ce a kawo masa koko da ruwa cikin kawur shi ne koko na zuba ruwa ko gwangwani zai dauki ma da tawur duk abin da ake zuba ruwa dan alwala ko wanka tawur ya ji tawur zai shi na lera fa da abi tawur din ba sai ke aka masa koko da ruwa fa tawaffara lahu wudu annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ya mutu alwala irin yadda annabi ke alwala ya ya ne irin annabi yadda annabi ke alwala wato kan sahabbai da ke magana sai su kawo ba dun kule sai su kawo su billah billah shi ne fatawar sahabihi mudu annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne mutu irin alwalar annabi kaga ya ba mu ila da kule to sai zo zai ba mu labarin billah billah ya ya alwalar annabi wa akma ala yadihi min al-dawl sai ya kanka sai ya karkato da wannan kokon ruwa din kan hannayensa fa ghasala yadayhi salatan sai wanke hannayensa sau uku ba ya ta da rike ne ba kuka da zama da sai mun zo nan gurin ya yi wanke hannayensa sau uku idan ka zo ka karkato da gungunin ruwa ka zuba ruwa a hannunka sai ka wanke hannayen haka gaba ɗaya su a hade da juna sau uku to ɗaya haka kaga sai ke sai ka sake da fitowa da zubo ruwan sai kuma ka sake hada su kawo su da haka gaba ɗaya shi kenan ka sake da fitowa ka zuba ka wanke su haka gaba ɗaya suna hade nawa kenan uku haka ake yi a sunna ba wai ka wanke wannan so uku ba ka zo kuma ka wanke wannan so uku ba haka ake yi ba a cikin da na zama fara gyara a alwalai sai idan ya wannan so uku kai wannan so uku dauke annabi uku yi sai ka tsara uku dan ga shi nan na ce ko kallon hadisi ga ta hannun ku kaga kowa zai iya jan biro ka sanin sai an da layi وأكفى على يديه من الدور فغسل يديه ثلاثة غسل يديه بعضهما مع البعض كنا sai wanke hannayensa a hadin juna salatan su uku bai ce ba su sana da wuri na salatan a ne sura salatan ya zama shi kenan a ya dai su ba ba su uku kun fahimci wannan bayan ya wanke su uku ne zai yanzu da ya so ma Allah su ce ruwan ba sai da wanke hannayensa su uku ثم أدخل يده في الدوري sannan sai ya fitar da hannunsa na dama cikin wannan koko ba masu mata yi ɗebo ruwa ba masu mata sai ya kuskure ba ya kuskure bakinsa wannan shi ka yi taka wannan zara kuma ya tajar salatan so nawa so uku sai ce bi salatin gurfatin ya kamfata uku ya yi aiki kenan idan ka sa hannun dama ka ɗebo ruwan da shi haka sai ka gumsa da bakin ka daidai wanda za a gurgura bakin ka ko kuma da aka zubar sauran da yake sai ka shaka idan ka shaka sai ka tashi sai ka sai ka sake debowa sai ka gumsa ka jebar sai kuma ka shafa ka tashi sai ka nan tashi ka ba sauran kenan ko ku ci da jumla amma ba wai ka debo ku gurgura bakin ka ko ku ka sake debowa ka shaka ka tashi ko ku ya zama shi da kai annabi uku فيها دولة فيها الفصل والوصلتين النبي فصل بينهما فوق وصل بينهما هل وصل بين المضمونة والكبس يجاك أو فصل بينهما في جملة الانتجاة نقوان بيرويتو الولادة النبي سوى النبي لا يوصل إليه به فصلها نقوان بيرويتو النبي لا تتكرويتو لعبان تتكرويتو لعبان قوم تتكرويتو حديث الولادة ba wanda yake annabi ya waro kurkure baki ko uku daban sannan ya tsarwa da tsarwa ko uku da daban kuma shi abin da yake da kurkure baki a tamadmus a larabci mu rika jin kalmomi ne da suke a larabci saboda lokaci a in kalmomin larabci wajen fassara sai ya sa ta yi abin da mu sukan ɗauka kurkure baki din sai ya sanya dan yatsa ka dirza ka dirza wannan ba shi ne kurkure baki ba kurkure baki shi ne ka sanya ruwa a bakin ka kuma nan ka karkata shi ka karkata shi ka zubar amma sanya dan ka dirza wannan sunan shi aswak shi wanda yake da san baki shi ne aswak din ba dirzawar shi da aswak to shi yasa shi aswak din nan yake ko da abu guda uku abu na farko ka sami kashi wannan ita kan kowane injini in ka gurla ka gurla in ka fitar da shi yayi abu na biyu sun ma sun ban da itace abu na uku dan ya tsanta ko da ba sun ma ba ita duk wanda kai da shi sunan sa asiwa dan ruwa ka dan ruwa da ka ko ka ka jiddu ya ji din ma ya wanda da kike da zamar mu shine ke marul ma'i fil fadi imrarul ma'i fil fadi wato gudanar da ruwa a baki ya kai kawo yadda mutum ke kokarewa ya zuba ko ya sa ya sa ko bai ba to a cikin nan sai idan ka ɗebo da hannun dama ka mai ɗauka sai ka gumsu ne da bakin ka sai ka karfa ɗan ya da cikin baki da zubar wannan idan ka da sai ka tsaya shi kenan sai ka sake debowa da rabi ka gumba ka jefar bayan kuma ka shafa ka tsaya shi kenan ka sake haka ya rauna kenan ko ku amma ba wai ka debo ku kudu ne bakin ka uku ka sake debowa ka jaga ka sake ku uku ya zama kida ke annabi uku ne shi ne abin da ake kira alfasl wal wasl shin annabi ko hal wasala bayin al-mazmuna wal istinshaq aw fasala bainahuma shi ne ibn al-qayyim ke cewa duk wanda ya rawaito alwala daga annabi to annabi yayi wasu ne bai fasala ba duk wanda ya ga alwalar annabi aka fita ruwaito sahabban da suka ruwaito sahabbai goma suka ruwaito a cikin alwala ba wanda yake annabi ya warwa kurkure baki to uku daban sannan shakarwa da shakarwa to uku daban kuma shi abin da kike da kuka baki an kamar mu a larabci mu duka bin kalmomin ne da suke a larabci saboda lokaci a in kalmomin larabci wajen fassara sai ta mu kasa fahimta a kai yawan mu suka dauka kurkure baki din shi ne sanya dan ya ta ka dirza ka dirza wannan ba shi ne kurkure baki wannan kuma saboda ila abin da suke nunawa wanda suke dauka ila su yi bulgaya wato kenan da ka zo din ya wadatar wanda suke nufi ita zaya din ita ma da su da kun fi ma wasu da ilon yi dole ke nan har nan gudu wanda ya fi magana da mai malik wanda kuma yake magana wani inganci mutum zai shigar da guyar hannun ne ba wai da ya zama ya tsaya ba sai ya shigar da guyar hannun cikin mamci kashi dama da hankali ثم عاد سنين به Wannan sai ya shigar da hannayensa ya shigar da hannayensa biyu fa masa bihi ma raqahu shi da bukkan da wannan hannayen nasa wa aqbala bihi ma wa adbara yi gaba da su yi baya da su marratan wahidatan to daya yake nafi wato kenan yi tashi shafar kai ruwan da zai kwafi kai da shi haka ya sa hannunsa gaba ɗaya cikin kofar da yake a wala da shi ko da yanzu da hannun sai ya fito da hannun inda ba dai ruwan zai bude haka yaji ka hannun kawai fito da shi ne ta fukan kansa da shi ba yake fa na bihi ba sai yi gaba da su wa adbara yayi baya da su marratan so daya to gaba da baya su so na so daya to na gurin shi ne suke ba yi ne ne abin da ya fara yi tun ya ce fa aqbala idan an ce wa to haka yake wa adbara kuma ya haka ne baya to suka ne suke sabani wanne mutum zai cikin alwala nasu hadisi ya nuna gaba aka fara yi sannan aka yi ne sannan aka yi baya shi ko kuma da wahidatan to daya to wannan shi ma ba za mu fahimce shi ba sai a kan ga wata riwaya ta ga wata ta wani mana ya wuce yake da shi yanzu ne mutum da kan ya ka ko daya sun ma hasalan ne sannan sai wanke kafafunsa to nan ga wanke kafafun ko kada mana ko to nawa ba? shi wa a wajen ruwa da zai nuna su uku ne wanke wato wannan su uku wani su uku to wajen riwayatin a wata riwayar hadisi kada hadi muqaddam ra'atihi hatta dhaba bihi ma ila kafa ya fara da ba ra'atihi magabacin kansa daga nan gurin kenan in daga nan kan goshi dai inda gaji ke fitowa aka yi da hannayen guda biyu an gane ko hatta dhaba bihi ma ya tafi da hannayen guda biyu ila qafahu zuwa cinyarsa dan ka bayyana haka ثم ردهما sannan ya dawo da Allah ya hatta raja'a har ya dawo da su ila makanin da bi kada abin zuwa inda ya fara wato wannan tana fara mana wannan kenan to amma san fa aqbala wa adbara yake nuna shi ne suke cewa ba a akbala wa adbara ma'anarsa adbara ta akbala Sai dai an yi aka fi bilwawi da an al'aqab bilwawi la yaqtad at-tartib wa innama yadullu ala mutlaq al-jami wannan sun da dazu baya nuna daga nan ya fara daga farko ko daga ƙarshe ya ji nuna abu guda biyu ya yi gaba ya baya amma daga ina ya fara ba mu sani ba sai da muka zo wannan ruwa da sai take ba da abu mu kan jami su, sai zan to ita fassara wannan kun gane wannan da kyau wannan ita ce ke fassara wannan ruwa ba dan wannan ba ba aka yi sosai idan wani da amu bai ci ba aka bala gabe bai wa adbar sanin ba sai mu ci to ai ya yake ba aka bala wa adbara da sun ma summa ya yake da larabcin kai amma sun da yake wa alwawu tadullu ala mutlaq al-jannah la da fil tarfi ba ta nuna wannan abu fari sannan wannan dan mun yi abun guda biyu amma ba fa yake wanda aka fara ba sai mun zo na ruwa sannan sai mu ga wanda aka fara don da ga ya fito da abin a zahiri duk gwaran da mutum zai fahimta ba da a yi mukaddari ra'asi hatta da aba fihi ma anna yanda yake fada su idan ka zuwa can da kai irin sa kun marar da kuma sanai dawo da su a fara da ayyukan makan وفي a أو رواية يتي أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في وانا عبد الله بن زيد يتي النبي يازو منا فأخرجنا له ماء sai muka fito masa da ruwa cikin saurin cikin wani mazibi yin sufurin wanda aka yi da tagulla wannan ne ke nuna wa tagulla wani ma'adin ne mai tsada ga shi kuma an kawo wa annabi ruwan alwala a ciki ya karba yayi alwala sai wannan yin la'alatin yin amfani da irin wannan mazubin da zai halitta ba da Allah ya amfani da shi yasa ce ambaci sunan abin da aka mazubin da shi din yana takulla abu ne ba abin da ake hakowa da kuma mai kima to hukuncin da bujina da sai a a dan annabi ya hana mita daga cikin kokon dinari ko mita abin da a cikin karanti ko tangaran na dinariya yake domin wannan na kafirai ne a nan gidan duniya ko kuma shi ne mako ku lahira gobe kiyama to sai ta fi iya cewa tun da ya hana ci da sha a cikin kokon zinari da na azurfa ya hana kuma cin abinci a cikin tangaran din ko na azurfa to wannan ya nuna ba za mu zuba ruwa a cikin ma mai alwala ba sai mu ɗauki a ta dukkan istimal ko da shi da sabu kuma ba za a yi rikin an gane ko to dan kuma shi wannan sahabi ya nuna mana tagulla ba ta cikin zinari da azurfa sai ce sai muka fito masa da ruwa cikin gwangwani na azurfa na tagulla sun alwala da wannan kuma ta bayar da sai daban wanda ba ta ba aikin alwala ta ta shafi mazubin da za a zuba ruwan da za a yi alwala da shi ina ba da gugun kin mutu to kaje kenan idan muka tattauna wannan gaba daya da wannan hadisi, da wannan sai nuna mana ga wanda alwalar annabi sallallahu alaihi wa sallama kuke a fahimci to wannan shafar kai da aka magana da bai shafar kai sai hukuncin sa wajibi cikin alwala tunda ba ba ganin annabi ya alwala ba tare da ya kamce ba sannan Allah ya yi umarni da yake famsa hu bi rukuci ku shafi kawunan to sai suke sabani shin shafar dukkanin kai dai ko an kaja wani bangare da wani bangare ya wani kai wadansu da cikin malamai suka ce sai kansa suka yi gaba daya wannan shi da ra'ayin imam malik ibn anas da imam ahmad ibn hanbal suka kowane bangare da ba ya yi wata yi da imam da abu ali bakirin da sauran wadansu malamai to duk wannan rikicin akan ba da ke cikin faɗin Allah ta'ala famtahu bi ru'usikum ba'din nan bi ru'usikum ku tafi kawunan ba'din nan duk da bakin suke kolin isa'at waɗanda suka ce ba da sabbi ba na ku shafi wani bangare da kanku kenan ko ba da gaba a ra'ayinku su kawai idan ka zo da wala ko da ni ba zan kai ka daga da hannun dama kawai ka dinga haka da kanka shi kuma ya wadatar waɗansu ma suka ce ko da da kan ya abu sai haka ka zo ba sai haka shi kenan ya wadatar waɗansu suka ce kai mafi karanci ka taɓa gashi uku a kanka ya wadatar to amma magana mafi inganci shine sai ka shafi kai gaba ɗayan ka don fadin da ke cikin wannan nasu aya min wani da hukki rubuci kuma ma'ana ku da dukkanin kawunan ku ya fi ce me ake nufi da kai suka ce inda duk zaki ke fitowa duk inda al'adar ta zaki ke fitowa a wajen ko da yanzu babu shi saboda tanko ko saboda mutum na da makero a ka ko saboda mutum na da sabo a ka ko yana da kona a gaba ba za su wajen amma al'adar ta zaki na fitowa su je kajar wajen tunda ba jajin ake fuskawa ba kan daga ko da ba aiki gonin za ta yi kafar kai amma nan shi gonin jaji ake ta bayan ba jaji ba za ta taɓa ba an bai ta ko da sauran wasu wanda masu yawa wanda ba wannan ba lokacin su bane ba zan ciwo ki indan ki dole ka tafi dukan ce da amma malaman da suka ce wani bangare ake jaza na cewa ba dukkan ce ba menene hanzarin su ko hujjar su suka ce akwai hadisi ingantacce wanda ke nuna annabi sallallahu alaihi wasallama bai jafi kai gaba ɗaya ba nakaha ala al-imamati wan nafiya ya jafi imama wato rawanin kansa wan nafiya da kuma nafiya nafiya shine jasi da ke nan kan goshi zan koce ya jafi to da jafar kai ne gaba ɗaya kuwa da sai annabi sai rawani ya tafi kai ko kuma a abin da sauransu amma tun da ya tafi nafiya wani bangare ne jafi kuma ya tafi tara a kan rawani ya nuna jafar kai gaba ɗaya ba dole wani wannan shine hujjoji amma su Umar ibn Al-Gun suna da hankali ko sun ce kafar kai dole ne to amma kafar kai kan hukuncin kana canzawa idan kai da rauni idan ka da rauni kuma ya kasance saurin rawanin da kai ya daure dukkan inda gashi yake jikin kai ya rufe lafiya ya rufe ko ina kai ka da rauni wanda ya rufe ko ina to idan ka zo shari'a ba ta tilasta maka tuke rauni dan ta shafi kai yadda aka halatta maka shafa kan hukki ko safa kamar da muke maganar tafiya to ya halatta kuma yanzu ke a akan me rawani ba sai ka tsiri kanka amma idan ba rawani bane a kanka kan ba komai ko kuma da hula kaga hula za ka yi da ta ka ake shafa kanka babu wani wahala nan ya zama tilas ka shi da hula ka shafa kanka ko ka shafa kanka yayin da babu hula wannan ya zama dole amma inda zai ne shuru a samu karan gobe ka iya samu a kan idan ko mutum tsawoyin rawayin da yi rufin kansa gaba ɗaya ba ya rufe nan wajen bayansa amma daga nan goshinsa gashi ya fito to a lokacin nan sai ne zanto abin da yake wajibi a kan ta safar gashin da ya fito tare da rawanin dole ka safi gashin da rawanin annasiya wani imama da dole ka kai gaba ka a cikin ranar mun sai muke alaƙar safar kai cikin alwala nau'ikan safar kai nau'i ne uku nau'i na farko safar kai dole gaba ɗayan ka kamar yadda muka faɗi sukar daga fara daga nan dama da hannunka guda biyu hannunka na dama daga nan gefen dama na gudu daga nan gudun ta haɗe ya tunka daga nan sama wato ainihin kuma babban ɗin ya tsakana dama yana kan kunnen dama wannan na kan kunnen nan gudun ka fara ka tafi har ka je baya sannan ka dawo da shi wannan shi ne wajibi a kanka yayin da ba hula a kanka ko kuma akwai hula ba dai rawani ne ke ba in ko kai rawani ya halatta ke ka ba a kan rawani in kai rawani da kai ya dai na tsoro daji mai na ce a mazan kanka to ya zama dole kenan wato ka tafi rawanin tare da wannan zankon ya zama ba fatan nan kenan kala wannan dukkan su kan faɗa sunan annabi sallallahu alaihi wasallam sai da to shafa ala imama wa ala nafiya rukani shafa ala imama wa ba rukani shafa a kan kai gaba ɗayan wajibi ne yayin da babu lauriya ce kun bai sanar da kyau kowanne kuma ne gaba da baya haka zaka yi ka fara wani baya sannan ka dawo da shi gaba ba da mukaddama za shi sannan ya dawo da kan hannayen sa zuwa shi gaba to wannan ta farko dole ne saboda Allah ya umarce ni sannan kuma da kukure baki da tsaka ruwa da dacewa shi ma dole ne saboda manzan Allah ya umarni da cikin hadisi kuma a cikin duk alwalan da kuma sun je game da maka faɗa hanci sun nan da baki suna shiga cikin ne fuska wanda wanke fuska dole ne da nufi Qur'ani fasulu wujuhakum ku wanke fuskar ku laraba ta ce kuma abin da yake kira da alwajahu alarabi larabci dukkan kafin duniya na larabci ka duba abin da yake kira alwajahu shi ne ma su yaji horon rinza abin da ka kalli mutum za a ga shi ne ke fuskanta da nufi a kanta duk abin da kuke haɓa fuska da shi shi ne alwajen to ba ku haɓa shi ne tunda ba da yin yi ne ba kamar sai sa kunne ba wajo ba ne ba dan saboda ne lokacin da kake kallon kun nan ba kallon ta yake bai sai yake kallo wannan da wannan kallon gawa na wani da gawa amma ka ga da hanci da baki kuma duk kallon da suke to ko da yake kira alwajhu ala rabbi abin da ke fuskantar mai kallo lokacin da ya fuskanci kun bai sanin da kyau sannan kuma wannan uku uku da ke cikin wannan hadisi cewa ka wanke hannaye so uku wanke kafa so uku wanke menene so uku uku uku din da aka yi bayani wannan shi ne kamalan alwala in ka wanke so ɗaya ɗaya yayi in ka wanke so biyu biyu yayi wato so ɗaya ɗaya ya iji so biyu biyu ya uku uku ya iji shi ma haka ya iji shi ne duka san kamala in ka kare na hudu kuma ya zama bid'a ba za ka kare na hudu ba an gane ku shi yasa sai bukari ne babi kan su duka yace babun alwudu marratan marratan biyu gaba babun alwudu marratan marratan biyu gaba babun alwudu salatan salatan haka imam bukari ya ba buka guda uku a jere da juna cikin kitabu da wudu a kan yin bukari dan yin duka guda biyu guda daya biyu uku nan duk wanda kai cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam sai dole shafar kun kun ne yana cikin kai zaka ba kai rabbana tin umuman ba mu ce wannan hadisin ba ce ba ba ne maganar kun ne ba saboda saboda akwai hadisi da yake cewa al-udunani min ar-ra's al-udunani min ar-ra's kunnuwa suna cikin kai kunnuwa suna cikin kai da aya take famsahu bi ru'usikum ku da mun kanku har da miki jira har ku ji shi dan annabi ya fassara mana wannan rukus din yake kunne na cikin ra'asin da aka ce azaba sai wanda da suka ce karkashin nan za mu dauki fa'ida guda biyu fa'ida ta farko a ce yadda ta farko da wajibi ta farko ne mutum wala mai ne wajibi sannan kuma ruwan da ka amfani da shi wajen shafar kai kuma da shi ne za ka yi za ku samu kulle ba sai ka taɓa wani ba da jirgin wani na kuma nan ba ya da asiri a suna. Jama ne da ke al'udunani yin rani. To kada nan gudu idan muka mutum da annabi, sai mu gabar Allah alwala na farko wanke fuska da Da farko ne niyya na biyu wanke fuska. Ba haka bane ba? A wanke hannu ya zuwa gwiwar hannu. Ba haka bane ba? shafar kai shafar idan muka ce shafar kai kun ya ce ba sai mai da su da an ce kai da fahimta cikin kullun ku cewa kun ya ce kuma ne da kal uzunan min al-ra'i hadisi ne kuma kusan mutawatir ko na maka maka haka to shi kenan al-uzunan min al-ra'i a dan kun ya ce sannan sai ne kuma ko kare ba da shafa ruwa duk kuma ne yanzu mutane guda nawa a duniya wanke fuska wanke hannaye zuwa gwiwar hannu shafar kai don warwarewa shafar kunne amma mun ɗauka ɗaya ne sun zama hudu wanke kafa buhari zuwa ina a hasidar sawu to sai da kuma ko ne baki baki da baki nan to za ka ruwa da wa wannan za a bude ne da shi zama kenan bakwai kenan to shi kenan a almuwalat jiranta wanda wuce ke shi a matsayin sunna menene jirantawa lalle sai ka yi niyya sannan ka wanke hannu lalle sai ka wanke hannu sannan ka kurkure baki sai ka kurkure baki sannan ka wanke ne fuska sai ka wanke fuska ne sannan ka yi wannan tartibi ke na ka yi tartibi tartibi wa tartibi din ne cewa wannan ake fara yi sannan wannan sannan wannan sai matsayin sa shi ma wajibi ne cikin alwala kaga shi kuma a halayi mana so shi a cikin sunna ne dan tartibul da shi kuma sunna ne amma shi wajibi ne dole saboda nasu qur'ani ya kai kawo su ko ba saka samun annabi yake sai sai ka ɗaya ba haka yake su a jere cikin dukkan aikinsa. abin da annabi bi manta kuma ya zama wajibi abinda annabi ya bi manta shi yau da gobe ya zama wajibi sai dole in an samu wata kalima da ta fitar da shi daga wajibi ba ga wannan tartibi shi ma dole ne kun bayyana da kyau idan kace ba dole bane ba ba na kana da yanzu kawai sai mutum ya zo alwala ba sun yi komai ke wanki kafafunsa sannan ya koma wanki hannu sannan ya zo kuma wanki a hannaye zuwa gora hannu sannan ya koma a kurkure baki a wani suka yi wanda suka ce suna ne kaga wani suka yi amma tun da wajibi ne a yadda muka fahimta ko ran annabi kaga ba dole wannan shi ma san bai alwala ba to amma alqawlu da azzaru da muke sa cikin wajibi alƙawru sun yi alwala a lokaci guda cikin sauri ɗaya ba ta ba ya ana nufin mutum ya gudu ko kuma lafiya ba tana nufin alƙawru kai maza ka fara kai maza kuma gobe kai maza ka ba ka yi ana nufin kana gama wannan gaba ka shiga wannan ba tare da jinkiri ba kana gama ka shiga wannan kana gama ka shiga wannan har ka kare gaba da shi ake nufi to wannan ne matsayin wajibi ko wajibi ba an taba samu waɗansu daga cikin sahabbai suna cikin alwala sai ruwa ya kare musu sai ka fi neman ruwa da ya samu roma inda yake cikin su gaba daga inda ya bari ta zo ya falo ta daga farko ba akwai asarin na sabar cikin haka da sun ɗauki saurin nan a matsayin tilas ya fara alwala ya zo wajen wanke fuska sai ruwa ya kare daga nan inda kake so ka tafi ka je neman ruwa idan ka dawo da za ka yi kenan sai ka faro daga farko tun da alfawarwa jiki ne ko farin zane kawai kuma shi ne yin alwala gaba daya a cikin gudanarwa daya da amma tun da ya ci gaba da garin da sa ya nuna alfawar wurin su ba ne ba ba wajibi bane a sarku kuma suna cewa wajibi ne suka ce domin musamman kasin dole sai akwai talka sannan ya zama alzatu zuwa ruwa kadai ba tare da gurzawa ba ya zama wajibi amma ba ya zama alzatu kai amma a zance in ganci zuba ruwa kaɗai ko da baka tuta ba shi kuma ka riga ka biya ba ka riga ka biya abin da yake dinka wannan hadisi muttafaqun alayhi yace at-tawru shibuhu al-qas abinda yake nufi da at-tawru wato wani abu ne da yake ma da at-qas at-qas shi ne mazubin ruwa shi ma kaman kasko sukan ce at-qas yana nufin kasko an gane ku kama awwalat al-aya kamar da aya ta fassara al-hadith al-sabi hadisi na tara an aisha radiyallahu anha amma to mun kusa zuwa yake an aisha radiyallahu anha qalat kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yu'jibuhu at-tayammul in kana ulimi wa tarjulihi wa tuhurihi wa fi jamihi kulli an kama hadisi daga Aisha Allah ta kare ta gare ta tace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da Allah ta da mun da shi ya kasance yujibuhu tayammulu farawa da dama na furgici fi tanawulihi wajen sani da kalminsa wa tarjulihi ko taje zatin kansa wa tuhurihi ko tsarkinsa abin da suke nuna alwala ko wanka annabi na son ya fara da dama saboda da sallallahu alaihi وفي شأنه كله هذا تكون دكا من صلى الله عليه وسلم وتظن في ذكاء بدر كما تقول لك ذاك ذاك كفارة كفارة جامعة sannan ta hagu in za ka ce ka tabbinta har idan annabi zai taje gashin kansa ko zai taje gashin a gemunsa yakan fara daga bangaren dama sannan bangaren hagu sallallahu alaihi wasallam haka yake cikin wanka yakan fara da dama sannan cikin sarki sai ce wa fi sha'anin kulli haka cikin dukkanin sha'aninsa to amma a nan gurin malamai na tattaunawa suka ce cewa cikin dukkanin sha'aninsa wannan shi ne mafi rinjayen faruwa amma in ba haka ba akwai ababen da annabi ke fara su da hauki an fahimta ku kamar su gaban kai idan annabi zai shiga ban daki yana fara shiga da su gaba da kafa wannan shi ba zai da ya tabbata a sunna kaga wannan ya zama khilaful asli kenan khilafin gabatar da dukkan damar shawo fitowa daga masallaci ko da ke ba hadisi na nasanta ba a nasu kan za ka bai zo da ganin sun hali ne malamai suke kowa dai a fara da rena hagu amma yanzu a cikin masallaci da ba in za a fito ba daga hagu suka ce abin da zai muka fahimta shi duk cikin al'amurra na shari'a ko ababen da suka shafi ado ko ababen da suka shafi karanci to annabi na farawa da dama amma duk abin da ya shafi gusar da najasa to annabi kuma na yi da hagu ne gusar da najasa gusar da shi na yi da ni hagu amma idan abu ne zai yi wani karamci zai yi kyauta zai bayar zai karba zai yi ado kamar zai sanya tufafinsa to dan wando ne ma ka fara sa kafar dama sannan ta hagu dan ma riga ce hannun dama ya fara shiga sannan ta hagu don wannan shi da abin ya fita da wasu haka dan wani abu ne za ka raba wa mutane nan ga wani adama nan ga wani abu ba raba na dama sannan abu. hannu za ka bayar a gaisa mutane guda biyu ga ɗaya gaban ka a daman ka sai a hagun ɗin ka fara ba na dama sannan na hagu wannan shi ne sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu da ruwa an kawo annabi isa yin gefen sa dama ga samari sa Abdullahi da Abbas da waye waye da sauransu nan gefen sa na hagu ga da cije ta abubakar annabi ya ta ya rage kuma ya san sahabbai na bukatar sauran ruwansa saboda tafarriki da abin da annabi ya rage kun gane ko to sai annabi sallallahu alaihi wasallam yakan da jami'ai ga matasa ne yakan na hagu yakan da cije ne sai ki ta to yawa wanda ba ku yafe hakkin kuma na in bai wa da cije da zagu su fara zaka zan ba shi. Abdullah da Abdul Sidi da gurin ya ce ba wannan abin ya albarka nan lokaci na fara ka ka kuma ne wannan shi za ki ya ne bai fara ba don lawale wato majalisin annabi dan mutum da shi ya cikin ne da daukar darasi mai tsari ba. rayuwa akan sunna ba abin da yake da dadi cikin kwanciyar hankali kaga da shi suna da nauyin su da annabi ke kallo to amma da haka tun da dama ake farawa sai ya nemi da su gaban ya wanda wanda sun ba da da hannu. su kuma inda wani abu ne na duniya ba da tabarruki ake nuna ba ba sun su da shi ne amma tun da tabarruki ne sai suka shi da kansu kafin su yi domin shi ne daga wurin malaman mutu malaman qawaidul fiqhiyya suka dauki ka'idar cewa la isara fi sa'a la ba Allah ce ba wani su nuna na an fuce yin walau kana to wannan isa sun ka fifi ka dan uwanka a kan kanka wannan shi ka haɗe to ga da mutanen Madina shi shi ke saboda su kana jin yunwa an ba da abinci sai da dan uwanka da jin yunwa sai ka ji shi ka shi ya fara shi sama da kai da wannan suka yi fice Allah sarki ya rubuta tarihin cikin Qur'ani ya zama abin karantawa ila yawmul qiyamah to wannan titi da dan uwanka da zaka shi ko wani abu ne sai malamai suka ce shi ko wani abu in abu na duniya ne sai ka titi ta shi sama da kanka in abu ne neman lada ne ka titi ta kanka sama da ina ba ta fahimta an zo tsohon gaba za a da. ga ga ga wani gaske da zai shiga ta gaba ba nan gudan ba ce a ah, bismillah ala na ah, bismillah a ah, bismillah ba wani nan kawai da shi saboda menene a wannan sauran gaban fara ya ce zama da na biyu to dan me zaka fice da wannan fadar saboda amma an kawo ruwa kana da ke ruwa wani da ke da zo da suka ce a fara da wani da ke ruwa an kawo abinci ana jin yunwa kai ma kana jin yunwa dan wanka da ji ka titi ta ci a kanka wannan kana da ladan mai yawa amma a cikin babin da'a ba lafi tsara tusfa'a ku rike wannan wajen ka'ida duk babin da'a ba bi tsari an bai da ku kowa zai kokari ya riga yi kawai wani ba zai daba wani ya riga yi kowa yana da injiniya ne sai da annabi ce da kun san abin da ke cikin tsawon gaba da kiran sallah da sai za a kuri abu da ke zama kullum mutum da yana tsawon gaba an gane wannan da kyau da haka dai wannan hadisi abin da yake nunawa kasancewar annabi hadisi da dama cikin dukkanin al'amuransa wannan cikin al'amuran da suka shafi karamci ko suka shafi halayya na gari amma cikin duk abin da ya shafi ba karamci ba kamar wata da suka kola maka mutum wannan annabi na yi da Abu sallallahu alaihi wasallam hadisi wato sai da zamu tsaya kan shi shirya kai kan wannan babi dan naga in zamu su gobe sabon babi ne sai ya kun makaranta shi dan gobe sabon babi ne ko wannan hadisi ne karshe an nu'aymin al-mujmir an abi hurairah radiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال حديث نقوم كده إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا مهجلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل وفي لفظ آخر رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن أمتي يدعون يوم القيامة برا محجبين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل وفي لفظ لمسلم سمعت خليلي صلى الله عليه وآله وسلم يقول تبلغ الحية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء وأن حديثي أنكره بجنوعين المجزر ɗaya daga cikin tabi'ai an sa masa suna al-mudmir saboda tabi'an da kullum ya samu dan kudin su zai je kasuwa ya sayo turaren wuta ya je ya kunna a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutane su ji kanshi don mutane su ji kanshi ya samu lada za ku sa masa la'ayin al-mujrim wanda wato mai kunna ne su rubuta masa lafi ce hadisi ma da falala da ya zo cikin hadisi hada hada bi hurayra radiyallahu anhu an karbo daga Abu Hurairah Allah ya kare da gare da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga annabi sallallahu da mutum Allah ya tabbata gare da annahu qala annabi yati inna ummati lalle al-ummata yud'auna yawm al-qiyamah za a kiraye su ranar tashin kiyama kira na karamci don girmama su gurran muhajjalina a halin kasancewa su gurran suna masu kallon fuska hasken fuska muhajjalina suna masu kallon hannaye da kafafuwa min asarin wudu saboda alamomin alwalar fitrin a cikin alwala ba tana wanke fuska ba ba tana wanke hannu da kafa ba wannan waya ne da kake wankewa za su ji suna hasken ranar da dukiya ba A annabi ce da wannan za a zame al'umma da za a kira su ana kiran su da waya da zan su ne zan su zuwa to wannan al'umma da annabi ke magana a kansa al'ummar annabi irin jiki akwai ummatu da'awa akwai ummatu ijaba ummatu da'awa al'ummar da aka turo annabi cikin su cewa ya kiraye su da wanda suka ansa da wanda ba su ansa ba ne waɗannan ana kiran su al'ummar annabi a rayuwar mu ta yau da mu musulmi da waɗanda suke arna irin su Bill Clinton irin su abin da Netanyahu irin su Boris Yeltsin ga sunan kaji Boris abin da abin kirki da sauran ire-iren su dukkan waɗannan ta fuskar da'awa an turo annabin kirayi amma kun ansa to waɗanda suka ansa kaɗai ake kiran su ummatul ijaba waɗanda ba su ce ba ta ansa ba sun cikin da cikin ummatul da'awa ne amma wanda suka ansa ana kiran su ummatul ijaba to sai annabi ya ce inna ummati lalle al'ummata duk auna za a kira su ranar sai kiyama gurbin mu'ajjalina suna masu kallon fuska da hannaye da kafafuwa to wannan al'ummar wace ce na ummatul da'awa ko ummatul ijaba ummatul ijaba kai dan ba dukkan na ummatin dawa ne samu wannan ba sai in mutum na cikin ummatin isaba min asar wudu lafazin gurran jam'i ne na lafazin al-azarru wanda al-azarru daga lafazin al-gurratu ne al-gurratu kuma shine bayadun fi wajh al-farad hakke da ake gani a goki ko ki jaba al-farad hakke da ake gani a gokin doki za a ga bakin doki goshin su da fari wani lokaci ko jan doki goshin su da fari wannan fari shi ne gurratin sunan wannan fari kenan al'adarru ba a butun wannan farin in su ne in jami da ta ce musu gur kamar yadda muhajjamina daga at-tahjil ne at kuma shine bayagun fi qawa'in al-faras za a ga lokaci farin doki amma kafafunsa da ratsin launin da bakin doki kafafunsu da launin fari ciki ko ja kafafunsu da launin ne fari to wanda suna kira at-tahju to muhajjalina wato masu kyallin hannaye da kafafu ke za a tafi mutane na al'ummata suna kyallin fuska suna kyallin hannaye da kafafuwa wurin masu kyallon fuska muhajjilina masu kyalle ko hasken hannaye da kafafuwa kun fahimta a ta lodo saboda alamomin alwala wannan haka annabi ce fa man yastata aminkum an hukun ya fa’al. ta haka duk wanda ya sami ikon tsawai da gurra hasken gojinsa falyaf'al to sai ya tsawai da shi wa fi a wata riwaya yake ra'aytu abu hurairah yatawadda abu nu'aym ko nu'aym al-mujmir yake naga abu hurairah yana arwana fagasala wajahu ilayhi yawanci Allah ya sa da fuskarsa hatta ka da ibnu gurbin ilayhi wajen wanke hannaye ba har sai da ya kusanta wa manki ka fada da abu yana sai har sai da ya wajen bai ثم غسل رجليه فلما جينا wanke kafa hatta rafa ila sakai har sai da kawo zuwa kauri nan وجه wajen wanke kafa kuma abu hore ثم قال dai إيه هذا sai yake naji سبيك رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما جاء الذين سوى إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته Wata wa kan ya fa'al yake wanda ya sami kan sauyi da gurra dinsa a cikin goshi wata tahdiruhu ko a cikin hannu da kafa fal yaf'al to ya kawai da wa fi lafzin li muslim a wani lafzi na muslim yake sami'tu khalili naji fadati na al khalil wanda ake wa kauna ta karfi wanda ba wanda ya samu irin sa. da haka sahabbai na kaunar annabi sama da kowa a duniya na ji kalili ba yana cewa ya kulu na cewa تبلغ الحلية من المؤمن ado sun isar wa mummuni ranar tashin kiyama a yi su yabulu gulodo inda alwala take fitowa haka zai yi ado da wannan wuri wato duk inda ya wuce wuce cikin alwala zai tashi yana askalin kenan to wannan hadisi jumla ta farko annabi ya faɗe ta amma jumla ta karshe ko ijtihadin Abu ne فتن سوى إنه أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء خبت النبي أخذ والنبي أما ترجم حديثا فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل وفمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل وانا شنع حديثة مدرج مدرج أشتغل من حديثة الإدراج يعني ليه إدراج صحابي يكاوى حديثة sai ya kare wani lafazinsa a ciki ba tare da ya bambance shi da maganar annabi din ba idan mutum ya karanta hadisi sai ya dauka daga farkon hadisin har karshe din maganar annabi wanda a jahili inna ummati da'awni yawm al-qiyamati ghurran muhajjalin min athar al-wudu ne shine karshen maganar annabi amma abin da ya biyo bayan ba mu nufa fa an yi an yi zuwa gurata zuwa karshe wannan maganar abu hurairah inda wannan magana ta tabbata daga annabi sai mu zanto abinda Abu Hurairah na kawo nan gurin rabin kori wajen wankin kafa amma wato ainihin wankewa har cikin ya sa ganci wajen wanke hannu sai zanto yayi sai ke hakkin ne ko da kajin kiyama amma in shahadin sa ne ba na sun annabi bane kun gane wannan hadisi ne mudrak abin da ke nuna ijtihadin da ne ba nufin annabi ne ba hadisi goma suka rawaito sahabbai goma suka rawaito hadisi cikin su gaba ɗaya ba wanda ya kare wannan kalmar sai Abu Hurairah ya ga fahimci da wannan tsaron da mutum da yawa yake zamanin zai kusuru yake zamanin zai dinga mutum sai ne za su tsammanin kuskure sanar suna kan daidai tun da suka zuwa a cikin ya fitin hadisin kenan sannan wanda suka rawaito daga abu wura da gaba ɗayan su akwai mutane ma'abuta adadi wani da wani da wani amma ba wanda ya ƙara wannan kalmar kuma sai mu ma'ayin almujmin sauran ba su kara ba sai nuna wannan kalmar mudar ce ta hanyar bincike na malaman ilimin hadisi don haka abinda wannan ruwaya ke nuna wa kenan ba za a aiki da shi ba sai malamai suka yi sabani waɗanda suka yi aiki da wannan hadisi suna ganin cewa idan mutum ya ƙara kan yadda annabi ya kira kan shi nan bai yi laifi ba dan farla yake ne ba wani lokacin ko wannan hadisi na Abu Hurairah kenan idan ka zo gwiwar hannu sai ka wuce har ka fitar da dantu har ka zo fitar da jaba da dubba kai laifi ba su a wurin idan ka zo idan sawu sai ka wuce har ka zo rabin kori ko kusa da gwiwar kafa duk wanda zuba kai ne zuwa a wurin su saboda wannan hadisi to amma dutsen kamar yadda muka faɗa ijtihadin Abu Hurairah ne ijtihadin sahabi ne ya saba abin da annabi ke ce sai ka tsaya daidai da annabi sai ka tsara ba ka imam da ce kar wanda ya kuskure kara kar wanda ya kuskure kara duk wanda ya kara yake cikin hududullah ko la ta duba kar ku saba anan annabi ya tsaya inda ana farawa da an da haka wanda ya kuskure ka wanda yake da abu wuri kenan saboda garanti lokaci wani hadisi sai mu kyale shi haka abin da muka faɗa na daidai Allah ya mu nada wanda muka kuskure harshe ko tun take wanda muka kuskure ko tun kuma harshe Allah ya tsaya mana wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum na Thank you. duka ne da ake wa farauta ka ne wanda sai an malantar da shi da Allah ke to an limu na hunna mimma allamakum Allah wa kullu mimma anfaqna alaykum sai ka ba shi horo na musamman ka nuna masa idan ya samu dabbar ba ci zai ba shi yasa annabi ce idan kare ya kama dabba sai ya fara ci to ba sai ya kama ba kan sai kama ba ta haramun da yake amma idan ya samu dabbar ya fi za dama yadda ake masa dukan jiki ko ya kama ta ba tare da ya huda naman jikin ta ba to wannan sai ka zo ka samu dabbar da ran da ka ga za ka yanka in ka samu yadda ya tsalle da ra'akanta ko yadda ke ta ko ya ji mata abin nan ya ka ta da bango ko wani abu haka ta mutu don kanta to shi ya halatta ka ka fahimta amma idan ya fara shi ka ba za ka ba su gaba ba komai ba zai ci ba kuma me yasa wannan kowannan wannan ce tsakanin wancan da ruwa abin da za su ce mun shi ne wato to dan yahuda ba ai da shi yahuda da bakin sa ba jin tsoron kwayoyin su da gidan su ba? to mutum na tunda mun ne ko bayan ya dafa da su ta dafa ko ka dafa wanda dafa din nuna da take kwayoyin su don ba aka bayan don naman da muke siya a kan titi sun nan da kudaje ke hawa to ne ba ta zuba a ciki ai ba abin da babu amma cikin taimakon Allah tun da ana dafa a cikin ta ana samun rangwamen al'amura kun bai tuna da kyau ba ba da karka tambaye ta wannan haya ya lafi ta wani lokaci don ba ta cikin tsarin karatu da muka yi don karka fitar da mu daga inda muke duk mai tambaya ku rike hankali cikin abin da muka yi don mu kara fito da ababen da kira cikin da su mu fito da su shi ba ku ya hakuri wani ya hakuri mana ni ya hakuri sai ta mu yawa wani nan gurin yake cewa an cewa asiruhu samira ta kaga kan da su muhimmanci wanki na karfi a sa'adun nan to an yi magana a cikin mutaci ruwayar da ta inganta shi ne ruwayar da suke cewa to kuma na farko ne za a sa'adun nan wannan ruwayar ta zama ta ta saba wata domin daman shuzuz shine mukhalafatu suka da suka aure aukata minhu suka amintacce ya rawaito hadisi ya saba waɗanda suka fi amintuwa saboda adadin su ya fi yawa ko da matsayin su kai sai a zan jayar da su ta zama hafuz ta ce kuma ta zama shayar da saboda haka wannan ruwaya ta cewa wanki kalci ke sa kasa ruwaya ta warki ta wanda take da farko cewa kula wanda da take ta daidai mun ga wannan ko cikin darasi don ku kara fahimta don wani rubuto wannan na shi azuwa kan hukuncin su ban cewa ka tsaya ba kun kure da shi shi ma kuma hukuncin su ya zuwa musu mutahabbi ne sanya dan ya ba don ko sanya wani itace wannan mutahabbi ne amma ka sa ruwa ka fitar wannan ya zama wajibi idan ka idan ka taka a da da da da da da za da da da da nuna kowanne da da da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 niyya ta sunnoni a wurinsu wanke hannu kurkure baki ta ga ranar sunna ne da ga lokacin da za yi niyyar fara sunnoni ne idan ka zo wanka fuska sai ka yi niyyar shiga farin mai kuma wannan ba da asali daga annabi asalin da shi ne zaka yi niyyar alwala gaba ɗayan ta abin da ke cikin ta na sunnoni da farin da za ka niyyar za yi alwala yauce lokacin da zaka fara sannan kuma duk inda niyyar take ana yin ta ne a zuci ba a furta da baka fadin niyya da baka shi da ne ba da asali daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya mahallu alqal ko da cikin umdatul bayan shi ma rufatu furud al-ayan sai mun alari abin da suka ce kenan furta niyya da baka ji da saboda ka ana yin niyya ne da su da haka da ka zo ubangiji ya san zuciyarka mai kana fata sannan wani abu da ya kamata mu cike da shi alwala zikiri guda biyu gare ta zikirin farawa da kuma zikirin karshe ne zikirin farawa lokacin da zaka fara alwala dole sai bismillah wannan mun manta da shi ga wajen kirgan farallai bismillah farallai cikin alwala saboda akwai hadisin la wudu al-man lam yadhkur Allah alayhi babu alwala da dukkan wanda bai yi bismillah ba da mun manta lokacin da muke lissafa farallai lalle wajibi ne bismillah bismillah nan ba wanda ke bismillahir rahmanir rahim za ka ce ba bismillah shike hadisi sun tabbata kan wannan wannan shi ta ne zikirin da ake daga nan sai na karshe idan mutum ya tsari alwala din gaba daya zai ce ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين sai sai daidai nan كلمة wajen من ba ta salihina ba لون ne wannan hadisin انت tabbata ba daidai nan kawai za ka tsaya dan ne ka fara da ashhadu an وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتكبرين وخلق ينتهي هنا قال وجعلني من التكبرين باي غير صادق ذاك أن الدين مسلم بيسوع أو بيسوع بيسوع كنت ونك bismillah da wannan da ake da kanke babu wani zikiri da ake cikin alwala da kace annan da dukkan abin da mutane ke karantawa cikin alwala wanda ba wannan ba daga annabi ya tabbata ba da ko wanda wanke fuska akwai karatun ta wanke hannun dama ko karatun ta wanke hannun hagu akwai karatun ta dukkan wannan bid'a ce ba ta da asali cikin addini wannan abun guda biyu su kaɗai ne karatun da ake kuma kana alwala ya halitta a maka sallama assalamu alaikum ka ansa kana alwala ya halatta kai magana dan kai magana ba kai laifi ba alwala ka kana ba ko da sun fara alwala ba ta magana ko sallama ake yana wani karatu wannan karatun da kuke ba ya da asali an sallama wajibi ne wai zamu yi tun bidaiyin fa ayyuhu hada al-ma'a aw ruduha ba wanda ya haramta yana alwala cewa ba za a magana ba sallah ce ba a magana amma alwala ta ce magana kan je da ake a kaga kan yaka duk bai da asali duk bidoyi ne ma anzar Allah bi amin sultan kun bai tona da kyau kun sa da muku abu biyu abu na farko shine ne bismillah da ake a farkon alwala abu na karshe shine wanda Allahumma ja'alna zawama asar wa la ilaha illa Allahumma ja'alna sawabina ja'alna sabilina shine annabi ce duk wanda ya alwala da Allah ce kuma ya karanta ya karanta wannan zikirin na bayan alwalan za a buɗe masa ɗaya daga cikin za a buɗe masa kofin aljanna guda ta kula zaɓo ke guda masu sallallahu alaihi wa sallam su ko hana da karasa na kuma ka ajiye shi ba za ka shiga da shi gida ba ka shiga da shi gida to mene sun kare su da wannan sai suka da wannan ba wannan ha da wannan ka kai tsammanin ka tun da kare na farauta ne annabi ya ce ka da shi gida annabi ce kar wanda ya yi rikitari sai dai na farauta ko na gani wannan zan yi kenan to gaskiya da ne kuma wanda hukunci na umur yana nan ba za a tafi gida da kare ba inda wata manufa ne ba guda biyun nan ba kana kar ka ce wai na farauta kuma ba za a tafi gida da shi ba sai a ajiye zuwa waje a yi masa rumfar kawai ce masa ba wanda yake maka hadisin kar a gida a cewa kar a ajiye kare a gida duk wanda ya ajiye kare a gida a kowace rana ladan sa yana raguwa yana nan ya shafi kowa da kowa sai annabi ya ware wannan mutane guda biyu wanda garin zai masa dadi da wanda zai farauta su banda saboda haka duk wanda ya ajiye kare don ya hore ya rufe kallon da fa kan kullum zai muje masa lata ko mala'ikun rama ba da ciwo yana ciki ba dai gadi muka ce ba to kare ba gadi da ta ta gadi da ko wannan da dabbobi duk ne shi ba ta maji ne da ba haka idan mutum ya wala maji ya fito na farko a wala ta kare sannan kuma inda maji ne ya nake ya taba dole sai ya wuce